Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում այսօր լրատվականի գլխավոր թողարկումն է ստուդիայում Անի Մանգասարյանը։ Բարև ձեզ։ Նախ խորվանորությունների մասին համառոտ։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակոս Սահակյանն այսօր Երևան քաղաքում մասնակցել է Հայաստանի հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանի մոտ հրավիրված հանդիպմանը նվիրված Հայաստանում ստեղծված ներքաղաքական իրավիճակին։ Սերժ Սարգսյանը հայտարարություն է տարածել Հայաստանի հանրապետության վարչապետի պաշտոնից հրաժարականի մասին։ Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարձօրքերի շփման գծում լարվածությունը պահպանվում է։ 10 տարի է ինչ Բերձորի համար 1 միջնակարգ դպրոցը կոչվում է Վահան Թեքեյանի անունով։ Այժմ այս եւ այլ թեմաների մասին առավել հանգամանորեն։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր Երևան քաղաքում մասնակցել է Հայաստանի հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանի մոտ հրավիրված հանդիպմանը նվիրված Հայաստանում ստեղծված ներքաղաքական իրավիճակին։ Հանդիպմանը մասնակցում էին ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը, Հայաստանի վարչապետ Սերժ Սարգսյանը, ազգային ժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանը, առաջին փոխվարչապետ Կարեն Կարապետյանը, հանրային խորհրդի նախագահ Վազգե Մանուկյանը։ Այս մասին դուրը մեզ փոխանցել է Արցախի հանրապետության նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունը։ Ես թողնում եմ վարչապետի պաշտոնը։ Այս մասին հայտարարություն է տարածել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Սերժ Սարգսյանը։ Հայտարարության մեջ ասվում է. «Սիրելի հայրենակիցներ, դիմում եմ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիներին, մեծերին ու իմ սիրելի երիտասարդներին, կանանց ու տղամարդկանց։ Դիմում եմ փողոցներում մեր ժիր Սերժին կոչով օր ու գիշեր կանգնածներին եւ փակ փողոցներով այս օրերին դժվարությամբ աշխատավայր հասնող եւ իրենց պարտքն անտրտում իրականացնողներին։ Դիմում եմ ուղի ուղիղ եթերի առաջ օրերով գամվածներին եւ օր ու գիշեր հասարակական անվտանգությունը տղամարդու պես ապահովողներին։ Դիմում եմ սահմանին կանգնած մեր քաջարի զինվորներին ու սպաներին, դիմում եմ իմ զինակից ընկերներին, դիմում եմ իմ կուսակից ընկերներին, քաղաքական բոլոր ուժերին եւ գործիչներին, որպես երկրի ղեկավար դիմում եմ վերջին անգամ։ Նիկոլ Փաշինյանը ճիշտ էր, ես սխալվեցի, ստեղծված իրավիճակն ունի մի քանի լուծում, բայց դրանցից ոչ մեկին ես չեմ գնա դա դա իմը չէ։ Ես թողնում եմ երկրի ղեկավարի Հայաստանի վարչապետի պաշտոնը։ Փողոցի շարժումն իմ պաշտոնավարման դեմ է։ Ես կատարում եմ ձեր պահանջը՝ խաղաղություն, ներդաշնակություն եւ դրամաբանություն մեր երկրին։ Շնորհակալ եմ։ Դուք լսեցիք Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունը Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնից հրաժարական տալու մասին։ Ելք խմբակցության падգամավորներ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամներ Նիկոլ Փաշինյանը, Սասուն Միքայելյանն ու Արարատ Միրզոյանն այս պահին դուրս եկան ձերբակալվածների պահման վայրից։ Ներշարժման ձերբակալված բոլոր անդամները պետք է րոպե առաջ դուրս գան, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Հարցին թե ինչ են խոսել առաջին փոխվարչապետ Կարեն Կարապետյանի հետ, Փաշինյանը պատասխանել է, որ այդ մասին կխոսի երեկոյան հանրահավաքի ժամանակ։ Նշենք, որ մինչ այդ Փաշինյանի հետ հանդիպել է Հայաստանի առաջին փոխվարչապետ Կարեն Կարապետյանը։ Նա հայտարարել էր, որ դիմել է Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազին, որ เป զի վերջինիս հետ վերցնի падգամավորներին անձեռնմխելիությունից զրկելու միջնորդությունը։ Ապրիլի 21-ի օրվա երկրորդ կեսից սկսած լարվածությունն Արցախա-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում պահպանվել է նաև գիշերվա ընթացքում։ Արցախի պաշտպանության նախարար Լևո Մնացականյան ապրիլի 22-ին այցելել է բանակի արևելյան ուղությամբ տեղակայված մարտական դիրքեր, ցանոթացել առաջնագծում տիրող իրավիճակին, ստուգել զորքերի մարտական պատրաստակամության աստիճանը, տալով հետագա գործողությունների վերաբերյալ ցուցումներ ու հանրարարականներ։ Նա նշել է, որ իրավիճակը թեև լարված է, բայց գտնվում է է Արցախի բանակի վերահսկողության ներքո։ Նա կարծիք է հայտնել, որ այս ակտիվությունը պայմանավորված է Հայաստանում տիրողներ քաղաքական իրավիճակով որոշակի փոփոխություն աննկատվել զորքերի տեղաշարժման։ Եթե նախկինում այդքան էլ տեղաշարժեր չկար, հիմնականում պայմանավորված էր շարժերը միայն ու միայն մարտական հետապահովության ընդգրկված ստորաբաժանումների այդ ապահովման հարցերով, հիմա ալբունուտի շարժեր էլ կան ավելի շատ զրահատանկային ստորաբաժանումների, հատկապես տանկերի եւ հետևակի մարտական մեքենաների անհրաժեշտության դեպքում մենք առանց նաեւ տրամադրենք նկարահանումները ոչ միայն մի ուղղությունում, այլ տարբեր ուղղություններում։ Մենք հետևում ենք իրենց գործողություններին, ամեն ինչ անհրաժեշտության դեպքում կանենք։ Ապրիլյանի սկզբից մինչև հիմա արդեն անցենք 10 նորից էլի զորավարություններ, դա պայմանավորված է ինչ-ինչ առիթներով կհամարեի, որ բոլոր աշխորհությունը հենց կապված է Հայաստանի Հանրապետությունում այս գրող ներքաղաքական իրավիճակից եւ գողորդորեի, որպեսի հրահրողները հետեւություն անեն։ Մենք ունենք երխնդիր Արցախի Հանրապետության ձեռք բերած անկախության օրինական հաստատում եւ բոլորս պետք է մեր ջանքերը ուղենք հենց այդ նպատակին։ Նշենք, որ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը շփման գծում իր սադրանքները քողարկելու նպատակով ապրիլի 22-ին տարածել է հաղորդագրություն, որում Արցախի պաշտպանության նախարարության կողմից առաջնագծում տիրող լարված իրադրության մասին ապրիլի 21-ին տարածած տեղեկատվությունը որակել է կեղծ եւ զանգվածային հուզումներից հանրության ուշադրությունը շեղող։ Այս գործելավոճը լիովին սпасելի էր ու ամբողջովին տեղավորվում է Բաքվի ռազմաքաղաքական ղեկավարության ворթեգրած մարտավարության մեջ։ Իսկ իրականում ինչ վերաբերում է Արցախ-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակառակորդի կենթանի ուժի եւ զինտեխնիկայի տեղաշարժերին ու կուտակումներին, ապա պաշտպանության նախարարությունը ներկայացրել է տեսագրություն։ Արցախի հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը ցավով արձանագրում է, որ որոշ հայ օկտատերեր համացանցային տիրույթում փորձում են կասկածի տակ դնել վերջին օրերին Արցախ-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակառակորդի կենթանի ուժի եւ զինտեխնիկայի կൂട്ടակումների ու տեղաշարժերի վերաբերյալ մեր կողմից տեսագրությամբ ապացուցված հաղորդագրության իսկությունը։ Ինչպես հայտնել են պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, նշված օկտատերերի կասկածը փարատելու համար նախարարությունը հրապարակել է այսօր առավոտյան ժամը 7:42-ից մինչև 10:01-ն ընկած ժամանակա ընթացքում Արցախ-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծի տարբեր հատվածներում հակառակորդի ուժերի եւ միջոցների գուտակումների ու տեղաշարժերի մասին վկայող տեսագրությունների հերթական շարքը։ Միևնույն ժամանակ Արցախի պաշտպանության նախարարությունը հայրենական բոլոր օկտատերերին եւ ընդհանրապես զանգվածային լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներին հորդորում է զերծ մնալ հանրապետության ռազմատերեկատվական համակարգի կողմից տարածվող պաշտոնական տեղեկությունները կասկածի տակ դնելու եւ ըստ այդ դեմ անհերատես ու վտանգավոր հետևանքներով հղի ապատեղեկատվություններ տարածելու հանցավոր գայթակղությունից, քանի որ այն կարող է խարխլել մեր համազգային զգոնությունը։ Գիտակցենք նշվում է հաղորդագրության մեջ, որ այս չափազանց բախտորոշ ժամանակահատվածում մեզնից յուրաքանչյուրից պահանջվում է մեր գործողություններում լինել առավել քան պատասխանատու եւ քայլ կատարելուց առաջ մտածել հայրենիքի պաշտպանությունն անխոցելի պահելու մասին։ Միևնույն ժամանակ Արցախի հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը խստիվ դատապարտում է բանակը քաղաքական գործընթացների մեջ ներքաշելու բոլոր փորձերը։ Այս մասին հայտարարություն է տարածել Արցախի պաշտպանության նախարարությունը։ Հայտարարության մեջ ասվում է. «Վերջին օրերին սոցիալական ցանցերում հրապարակվել են մի շարք կոչեր եւ լուսանկարներ, որոնք վկայում են բանակը քաղաքական գործընթացների հակասահմանադրական գործողությունների մեջ ներքաշելու որոշ ուժերի կողմից ձեռնարկվող փորձերի մասին»։ Ձեռնպահ մնալով Հայաստանի Հանրապետությունում ընթացող գործընթացների վերաբերյալ գնահատականներ հնչեցնելուց Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունն իր խորին մտահոգությունն է հայտնում երկրի կայունության ու անվտանգությանը սպառնացող դրսևորումների վերաբերյալ։ Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը հայտարարում է, որ բանակը ապակայական կառույց է, որի կարևորագույն խնդիրը երկրի սահմանների անվտանգության ապահովումն է։ Բանակը գործել եւ այսուհետ եւս գործելու է բացառապես պաշտպանական ոլորտը կարգավորող օրենսդրությանը համապատասխան։ Միևնույն ժամանակ Արցախի հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը խստիվ դատապարտում է բանակը քաղաքական գործընթացների մեջ ներքաշելու բոլոր փորձերը եւ զգուշացնում է դրանք ձեռնարկողներին իրենց գործողությունների իրավական հետևանքների մասին։ Այսօր Արցախի Պետական Համալսարանի եւ Հայաստանի Հանրապետության Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարանի միջև կնքվել է համագործակցության հուշագիր Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Արցախի պետական համալսարանն ու Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարանը ոչ այդ էլ համագործակցում էին։ Համագործակցության հուշագիրն ուղակի այդ հարաբերությունները տեղափոխում է իրավական դաշտ ողջունելով հաստատքի ստորագրումը, ասաց Արցախի պետական համալսարանի ռեկտոր Մանուշ Մինասյանը։ Ես լավուս եմ, որ զարգացման ուղղությունները, առաջարկությունները, որտեղ են դրել հաստատխտում, կդառնան իսկապես մեր աշխատանքային գործունեության կարևոր փուլերից մեկը։ Մենք պայմանավորվել ենք համագործակցել քրթադասիրակչական, գիտահետազոտական եւ ուսումնամեթոդական ուղղություններով, կա աշխատանքային պլան, Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարանի անունից հուշագիրը ստորագրեց գիտության եւ կրթության ворակի ապահովման բաժնի պետ գնդապետ Գարի Ասրյանը, ով իդեպ Արցախի Մայրբուհի շրջանավարտ է։ Մեծ զրույցում նա ներկայացրեց միջբուհական համագործակցության ուղիները։ Այսօր մենք պայմանագիր կնքեցինք միշտ բուհական փոխհամագործակցության նպատակ ունենալով համատեղ օգտագործել մեր երկու ուսումնական հաստատությունների ինչպես ուսումնամեթոդական գիտական բազան, որպեսզի զարգացնենք մեր ուսումնական գործընթացը, գիտահետազոտական գործընթացը, ստանալ բավականին դրական արդյունքներ եւ շահ մեր հանրապետության զարգացմանը։ Ունենք հնարավորություն օգտագործել համատեղ ամբողջ հնարավորությունները եւ ստանալ լիարժեք արդյունքներ, ինչպես ռազմական գիտական ոլորտում, այնպես է գիտահետազոտական ուսումնամեթոդական իսկ ուրիշ բուհերի հետ էլ ունեք այսպես։ Իհարկե, ռազմական համալսարան փոխգործակցությունը կազմակերպում հիմնական բոլոր Հայաստան Հանրապետության տարածքում գտնող բուհերի հետ, ինչպես ռազմական, այնպես էլ քաղաքացիական հողացում ունեցող մարզագույն ուսումնական հաստատությունները։ Քանի որ մեր ռազմական համալսարանում բացի ռազմական մասնագիտություններ ունենք տարբեր այլ մասնագիտություններ, ուղղվածություններ, առարկաներ, ունենք բավականին բաց մակարդակի մասնագետներ, խորց ունեցած եւ նարժեշտ գիտելիքներ եւ մակարդակ։ Իհարկե մենք կարող փոխգործացինք տարբեր ոլորտներում տարբերողացնեն։ Յուլիա Վանյան այսօր Դուք լսում եք լուրեր։ 10 տարի է ինչ Բերձորի համար 1 միջնակարգ դպրոցը կոչվում է Վահան Թեքեյանի անունով։ Հերախոսակապով հաղորդում է շրջանումների արտահասթիկային թղթակից Զոհրա Պրկոյանը։ Այս տարիների ընթացքում Թեքեյան մշակութային միությունը դպրոցում նորոգել է 4 դասասենյակ, օժանդակել այս արտերում։ Ապրիլի 21-ին Թեգեյան մշակութային միության ներկայացուցիչները Փարիզում գործող Արքակ Շոպանյան ինստիտուտի տնօրեն Վարուժան Սիրապյանը եւ Թեգեյան մշակութային միության Հայաստանյան ներկայացուցիչ Գայանե Մուրադյան այցելեցին Բերձոր եւ դպրոցում ներկա եղան արդեն 4-րդ նորոգված դասասենյակի բացման եւ անվանակոչության արարողությանը որի ներկա էին հանրապետության կրթության, գիտության և սպորտի նախարար Նարինե Աղաբալյանը, դպրոցի ղեկավարությունը, վերջերս նորոգված դասասենյակը կոչվեց Սարգիս Ասպանյանի անունով։ Սկզբում ուսի մոտ ամրացվեց հուշատախտակը։ Այնուհետև Բարուժան Սիրապյանը եւ Նարինե Աղաբալյանը կտրեցին Կարմիր Ժապավենը, Եղարվեստական մասով հանդես եկան դպրոցի 9 եւ 10-րդ դասարանների աշակերտները։ Սրբյան գիտության և սպորտի նախարար Նարինե Աղաբալյանը դիմելով ներկաներին ասաց. Այս փոքրիկ միջոցառումը մեծ խորհուրդ ունի։ Մեր երկրի իշխանությունները պատերազմից հետո առաջին հերթին դպրոցաշինության ծրագիր են իրականացրել, կարևորելով բրդության բնագավառը երկրի կայացման գործում։